تبكي الدنيا mi bi joj očekivali za sedno. Ovdje sastanemo, ala Allah, drugačijom dedikom. Hvala Allah, subhanahu wa ta'ala. Hvala Allah, subhanahu wa ta'ala, što mogu da gledam vas, ova pa vidite. Neke poznajem, a neke ne poznajem. Hvala Allah, vraćao. Često puta, samo se jedan put sa bratom vidiš, kod da ne zgodi na vrta. Pet minuta je dovoljno da sjednemo, da se upoznamo, kao da smo stari, jer rani, kao da smo, što bi kod nas rekli, ovo što smo umali zajedno. To je blagodat Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. To je blagodat ovoga dina. I na tu blagodat moramo zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je stvar, a i nemoj avuti ova video ne bila, ne To je blagodat koju moramo čuvati, braći. To je blagodat koju moramo čuvati. Jer ako ne budemo čuvali, pobiti se. Sami znate, braće, koliko je džemata bilo svi u jednom džematu. A više nisu. Džemati bili veliki, bili ja, okupljali se, zajedni, pričali. Pa sad u tih džemata imamo tri, četiri džemata. Nismo znali blagodati od Allaha, Španova, Salaša, Salaša, A što je to vrati dana? što je to dana? Zato što ne poznajemo dovoljno Allahu vidimo. Zato što ne poznajemo dovoljno Allahu vidimo. Često puta se upustimo u stvari oko koje ulema može da teško govori, ali mi pa da baratamo nezelano, a da pitamo za dokaze koliko ćemo ih znati. često puta se raspravlja o meselama da je ona na djelan dala Anhu Džim poslao bi sve stave na šuru. I imali bi problema. Prepatrivali bi odgovornost jednog sada, ono nek niko sve da A kod nas se raspravlja lijevo i desno. Pa onda normalno kad se ne složimo, a ne možemo se složiti, zato što je to da nešto da od onda, onda se naljutimo jedni na druge, pa nećemo početka da dolazimo džema, pa onda počnemo da okupljamo oko sebe oni koji misle isto koji mi, pa malo pomalo da se formiramo novi džemat na ide Ehlisuneta. I svi su na ide Ehlisuneta. Subhanallah, vam rin. Jel to? Jel to na ide Ehlisuneta? Iz tih razloga želim govoriti večeras o stvarima koje bi trebale da budu 100% poznate svakome pojedincu i koje bi trebale kod svakog pojedinca da budu. Ali nažalost nisu. Vidjet ćete da nisu. Vidjet ćete, vidjet ćete da nam mnogo nedostaje. Da imamo mnogo mahana. Da imamo mnogo stvari, a ne vidimo je. Želim pitati, braćo, o se šehadima. I koliko mi poznajemo šehadima. I zato ću vam postaviti puno pitanja. Na neka ću tražiti, odmah da mi odgovorite, a neka ću vam postaviti, pa odgovarajte sami sebi. Kad stanete sa samim sobom, kad se osamite kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onda odgovarajte na ta pitanja, znate li odgovor. A odmah ću vam postaviti prvo pitanje. Ko će, koliko od vas zna odgovoriti svi? Ko od vas zna nabrajati šartove la i la i la? Još. Znači sad koji la i la i la. To je nešto najosnovnije što moramo znati. Na, hvala, hvala. Dobre, hvala. I onda ako ih ne znamo, a pozivamo se da smo od Ehli Suneta. Pozivamo se da smo na akidi Ehli Suneta, da vjerujemo ispravu Allaha Subhanahu wa ta'ala. Kod od nas zna citira deset hadisa na arabskom jeziku. Znači, ne poznajemo vjerovjetnika sa Allahom. Koliko od nas zna nadrojati Allahovi i lijepih imena. Ono odmah da ih nabrojim. To odgovara svi sami se. Pa onda ćete vidjeti koliko poznajete svoga gospodara. Nažalost, bolje poznajemo situaciju u Tunisu, nego što poznajemo našeg gospodara. Bolje poznajemo situaciju u Švajcarskoj, u Evropskoj uniji, u Americi, u Srbiji, u Bosni, u državama, nego se poznajemo našeg vjerovjesnika. Često puta ljudi više znaju futbalera nego se znaju ašpava radi Allahu Dalaj. A da političar da ne pita. Bilo koje političara, gospodino, nema neko da o njemu nešto ne zna. Ili koje stranci pripada, iz kojeg je naroda, šta zastupa, je li lijeva ili desna, je li ide lijevo ili ide u desno, da, pravo ne ide sigurno. Sve su to braće muslimi. Sve su to muslimeti i sve nam govori zašto se raspadaju naši džemati. Ne znamo da je najosnovnije stvar. A raspravlja se o velikim, krupnim stvarima ugleda. I onda طالبا كوتش أجل نبرج شطر لا إله إلا نعرفه ها فرمي العلم الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول يسير Ah, c'est Prvi šart šehadeta, da bi nekom je šehade bilo ispravno, znači ako sam rekao da i, i, i pokudio vas da ne znate šartove šehadeta nabrati, to ne znači da nema ti šartova kod vas i vašem životu. To su dvije različite stvari. Može se desiti da čovjek ne zna ih nabrati, ali se ne smije desiti da ih nema kod sebe ne smije se desiti da ih nema ko sve. Jer onaj kome fali samo jedan čas, taj je kafir, njegovo šehadet i ništa. A ja ne sumnjam da ovdje neko takav ima. Zato nemojte mi zameriti, nemojte mi zameriti na ovim pitanjima. Prvi čas, prvi šart šehadeta jeste ilm, znanje da poznajemo šta znači la ilaha illa Allah, ne ken wa ibadet. Negacija i potvrđivanje. Šta se negira, a šta se potvrđuje? Negira se bilo kako božanstvo, bilo ko, koji ila ili božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema božanstva. I potvrđuje se božanstvenost samo Allahu subhanahu wa ta'ala, to jest da jedini on zaslužuje da bude obožavan. Dalje, u ilm braće spada i sve ono što se veže za šehade, la ilaha ilaha, Muhammedu Rasulullah. Znači, sve što se veže od namaza, od zekata, od ibadeta, od ahlaka, od tevhida, sve to spada u ovaj šak. Nešto od tog znanja je ruk, bez čega ne može biti ispravna vjera, a nešto, a nešto je vađu, nešto što je muštehal, tako dalje. Pohvala. Znanje je stvar o kojoj, o kojoj bi su mogli mnogo govoriti. Prvo možemo govoriti koliko nemamo znanja o Allahu vjeri, a posle možemo govoriti o fadiletima znanja i nosiocima znanja. Nije znanje imati diplomu. Nažalost, mnogi, mnogi se hvale sa diplomama. Ja imam diplomu, ja nemam. I ja, gdje su vam daćeš uredi one stranice tamo, pozivam ih da ispred moje imena ili poslije mog imena nestija nestane u prof i nikim nekim drugim prednim nazivima. Onaj ko hoće da mu se stavi pro, neka znači da to pro znači proklo. Proklo je sigurno. A sahabi radi u ta'ala nisu imali tih titula. Najveći šejih ovih ovog vremena na koje se mnogi pozivaju, nijedan nije imao titulu prof, doktor, magistar, profesor, doktor, nema što više, nema tih titula koji, koji, koji je od tih diploma imao šeji i bari, ili u zemlji. Evo, oni su najbliži bili, zadnji su bili, živjeli su naše vreme, vremeno, prije nekoliko godina. Koji od oni to diploma imao? Nisu imali nijedan. I zato nemojte se nikad vezati za te. Vezite se za one koji govore, koji govore sa dokazima. Vezite se za dokaze i vežite se za ljude koji pozivaju tim dokazima. A ne one koji pozivaju u različite zupe. Pa dođe, održi čitavo predavanje, održi čitavo predavanje, od početka do kraja ne spomene nijedan dokaz sa Allahove vjere. A napoje i uzdvoje stotine hiljade muslimana. Šta je, šta je tu Šta je tu? To je musibe. Dođe taj neki profesor hard research ne zna da se ne smije okrenuti osim prema kibli. Tamo su negdje napravili džamiju, pa nije su mogli okrenuti prema kibli zbog one turbeta, pa se malo uklonio okrenuti. I hard ne, ne zna, profesor, da se mora odrediti prema njih. Ne on kaže, može se. Sve i što je izređišta pri zapada, to je kibla. Nije Allah. Ako znaš da ti je kibla tamo, nije se dozvoljeno da se odrediti vaš. Nije se dozvoljeno. To je što se tiče tih titula. A što se tiče samoga znanja, brate, njegovom padile ti ogromno. Dovoljan nam je, dovoljan nam je dokaz riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam kad je rekao fadlu alimin ala l'abidi ke fadli ala ednaku. Vrijednost učenog nad pokornjakom je kao moja vrijednost nad najslabim od vas. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ke fadli el kameri lejlet el bedri ala kevalim kao vrijednost, znači i razlika između mjeseca kada je pun u odnosu na ostale zvijezde. Znamo kada je pun mjesec, koja je razlika, ogromna. Znamo koja je razlika između Ashaba i Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I to je razlika između učenog i onoga koji nije učen. Mi danas ne možemo svi biti šehovi. Nisam ni ja šeh, braće. Kad pogledam šta sve ne znam, Allah ni me hrama. I ne bih smio da vam kažem, možda ni ne bih ste nikad više ni slušao. Ali možemo uzeti najosnovnije stvari. Možemo uzeti najosnovnije stvari. Jer neznanje, braćo, neznanje, neznanje ljudi se poistovjećuju sa kjatirima. I pitanje znanja i rada po znanju jeste u stvari razlika između nas i drugih naroda. Evo dokaza. Isti nas je ratel mustatim, uputi nas na pravi put. Siratel ladina je nam te alej, na put oni kojima si dao svoju blagodat. Gajdu mahzubi alejhi vala bali, amin. A ne na put oni na koje si se razljutio, razdrbio, niti na put oni koji su zavutali. Iz, ovo, iz ovih rajeta, braće, vidimo, to nisam ja dobio grafica, taj braće, nego su oni koji su mnogo pametni od mene. Vidimo fazu znanja i rada kod znanja. Kaže, ima li mu oni kojima je Allah dao blagodat. Koja je to zabrana? Znanje i rad po znanju. Zašto? Kako to znamo? Znamo tako da je jevrejima je Allah dao znanje, a ne rade po znanju. Oni su znači oni koji su zalutali. Na koje se Allah subhanahu dala ta'ala razrodio. Kršćani su oni koji su zalutali zato što nemaju znanje. I onda ako su ovo jevreji i ovo kršćani, i zbog toga se Allah subhanahu wa ta'ala na njih razljutio, i ovi za nutar, onda oni kojima je Allah dao blagodat jeste oni koji imaju znanje i rade po znanju. Jasan dokaz. Samo ga treba vratiti iz kopa. Samo ga treba naći. A u Lema provodili su dane, provodili su noći, tražeći znanje. Nisu čekali znanje da im dođe. I to je razlika između danas, nas i sebe u Oni prijatni da, da, da zaleže kolini, oni koji su tražili znanje, oni su putovali na istot i na zapad, tražili i skupljali znanje. A danas moraju dalje putovati da nekom je daju znanje. Mora se putovati. Alhamdulillah, i kad toga ima, i to je još jedan znak da u nama ima, alhamdulillah, hajra. Da u našim džematima ima hajra. Gdje će biti hajra, onda kad mi niti budu daje putovali, niti oni išli to daje, ja da tražem na njih. E onda će biti mušiden. Onda će biti tijelo. Od la ila ila la mora se znati braći. Mora se poznavati. Mora se poznavati nas gospoda Subhane tri vrste tevhida. Tevhid ulovije, tevhid rumovije, tevhid esmao i stvar. Ne samo da znamo to da napravimo praći, nego da znamo šta to dobro znači. Kad kažemo tevhid ulovije, to znači da se ibade smije upućivati samo Allah subhanahu wa ta'ala i nikome drugome. Sve što im ibade, i da se ulema složila da im ibade, ne smije se uputiti nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije se učiniti sežda nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije se dobiti nikome pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije se slati ni u čije ime osim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije se obožavati niko osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije se slijediti i služiti nikom kojem zakonu osim po Allahom zakonu subhanahu wa ta'ala. Sve što vraći bada. I sve to moramo dobro znati. Sve to moramo dobro znati. Sa smislu ubijem. Allahom u gospodaru. Moramo znati da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorite nebesa i zemlje. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je stvorio nas. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će dati da mi umremo da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji upravlja svime. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji vlada svime. To je tebi drugo bije. Da nas mnogi to, iako možda, iako možda znaju razred svi vrste tevhida, ne znaju da vas pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ne znaju. Ne znaju. Ne znaju da je jedini poslanik Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da nije poslani Zlatko Lagunčija ili Sulejman Dihić ili Sulejman Rubljanin ili ne znam ti vamo neki lijepi lider. Nisu oni poslanici, ja to oni zovu ih poslanicima. Ovo su poslanici, poslanik Nuhu Alisela, pa svi oni do poslanika Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A ovi su svi drugi lažovi. Oni svi drugi zovu u zavodu. I ako pogledamo te ljudi, pitajte njih međusobno šta oni pričaju jedni za drugi. Ovaj kaže lopo, ovaj toliko ko ne vjeruje novca, ovaj uradi ovako, ovaj uradi onako. Svi najgore pričaju jedni od drugim. I onda kaže njima dozvoljeno da oni propisuju zakone pored Allah, hada mu vas da. Za što nije muslima. Prije godinu i pol, koliko li već kad su bili susreti tamo i kazivali su na televiziji jednog našeg daju i uzeli jedan citat i govore evo kaže tako živaju ovi ljudi. Pa sve im brat priča da musliman mora biti brat musliman, da ne smije izdati svoga brata muslimana, da mora pomagati svoga brata muslimana, da ne smije prijaviti da brata muslimana u policiju i tako dalje. Kaže, gledajte šta oni ispodivaju. Ista ta emisija sljedeće herce, tamo priča kako će u Bihaću tri puta kupuje jedno te isti plat za džami. Neko krade. I oni kada se od svakog onoga šta imaju. Od oni su premijeli ono što poziva, od oni su premijeli ono što pozivaju. Svi prenosi, svi govore jedno s drugima. Šta govore o nama? Da smo radikalni, da se pridržavamo ispornog islama, da se hoće da nas vrate kao što su ashabi vjerovali. Pa mi radi, radi, radi, Pa mi to hoćemo. A šta oni? Oni hoće moderni evropski islam. Hoće tradicionalni islam. Hoće ovakav islam, hoće onakav islam. I bio sam svjedok kad je jedan naš brat objašnjavao, brade se brade trojci se vrade i kaže, Allahu kuban sallallahu alejhi ve sellem da se pušta i pušta brada. A sahabi radijallahu anhu svi su imali bradu kad se hoće smije. Ehe, vi hoćete da budete kao sahabi. Ehe, idemo to smije smiješno, subhanallah. Njemu je to smiješno. Pa nakon ga ćeš ti da ličiš. I na kraju kaže da igra na onim sjelima, onim vlasarima, kaže ova igra pred džavom. I on ima znanje zato što ima diplomu. A ovaj brat nema zato što je vidan, on nema znanje. I svi uzimaju ovoga, a neki od ovoga. Subhanala, vidite kako su se parametri poremetili. Vidite kako je sve otišlo u prirodu. Sljedeća vrsta tevhida, šta je? Esma Allah i Osifa. Allahova imena i Allahova svoju. Ako hoćemo braćati da spoznamo našeg gospodara, da znamo kakav je naš gospoda, moramo ovo učiti. Moramo učiti njegova imena i samo savršena svoju. Allah subhanahu wa ta'ala je sebe u Kur'anu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu ga je opisao najvećim imenima. Moramo znati ta imena. Ako znamo, ako hoćemo da znamo kakav je naš gospodar. To nam je dovoljno, samo to da naučimo. E onda ćemo moći obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidimo. Jer da znamo, iako mi njega ne vidimo, on vidi nas kad tek možemo očekivati da dostignemo onu najveću mrtvu, najveći stepen u vjeri, a to je jedinstva. To je jedinstva, da obožavamo Allaha kao da ga vidimo, jer iako mi njega ne vidimo, ona subhana Božala, ona subhana Božala vidimo. I onda ako staneš takav na namaz, ako znaš da je tvoj gospodar milosti, ako znaš da tvoj gospodar sve znaš, Ako znaš da tvoj gospodar zna dobro šta si ti namijetio. Ako znaš da tvoj gospodar će što pokaznjava. Ako znaš, ako znaš sva ona svojstva Allah subhanahu wa ta'ala, tvoj će namaz mnogo ljepše izgledati. Mnogo će se lakše sočestisati na namaz. A ako uvožavaš nešto što ne poznaje, onda kada mi to izbazi? Kad u ovoj tešu da su došle, i negirali su svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Došli su na drugom danu u sebine, oni koji opisuju Allaha sa svojstvima ljudi, pa su mu pripisali svojstva koja je njemu subhanahu wa ta'ala ne doliku. Pa kaže šeho li znamen i te nije. Kaže mu, tezile, oni obožavaju i stavilo. Obožavaju i stavilo. Jel Allah milosti nije? Jel Allah zna sve? Ne znam je li Allah ovak i nije, je li ovak Sve, znači nije takav, znači nema ništa. Ako kažeš ovaj, ovdje ima mikrofon, nema ovoga dijela, nema ovoga, nema ovoga, nema ovoga. Gdje je taj mikrofon? Nema. Obožavaju Adem i stavio. Dok oni drugi obožavaju kipove, obožavaju kipove zato što su poistovjetili Allah, subhanahu wa ta'ala sa, sa slabašim stvorenima. I šta je to drugo nego obožavanje kipova? Jer Allah subhanahu wa ta'ala nema ništa slično. Lejte ke misli i šegom, vahu wa sami'an basir. Njemu nema ništa slično i on je onaj koji sretuje i koji sredi. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ne gira u ovom ajetu. Ne gira njegovu sličnost sa bilo čim a potvrđuje njegova dva savršena njegova dva savršena svojstva. I ako tako budemo uzimali vjeru, I ako budemo tako učili, bit će nas hajda. Međutim, to nije jedini šart među naše hrade. Ostalo ih je još šest. Sljedeći je jatin, ubjeđenje. Jatin, ubjeđenje. I šta je jatin? On je suprotno tak rejbu, a u šepu, odnosno sumu. Da čovjek posumnja u nešto. Da čovjek posumnja u svoga gospodara da posumnja u svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da posumnja u one osnovne stvari koje se moraju znati za Allahove zuhane i za Allahove. A danas imamo mnogi su sumnjeni. Pa tamo neki čatni poglavari kaže, ko zna ko će ući u žene sad. Da li je rej, da li je da li Ne zna, ne zna jadni. I kaže on, naj, naj, najmudriji čovjek od Bošnjaka hada wa la kuvvete illa billah. Kakvi su onda oni ljudi? Dala, ana wa ta'ala. Ljudi klanjaju. Ljudi klanjaju po 20-30 godina. Kaže, sjeli mi se džavili govore, ko zna ovo što mi klanjamo. Ima li se te fajne? A ja sam sveo da mi nije rođak ne bi mogo ni da vjeruje da, da, da, da je to. Klanja čovjek, a ne vjeruje da je Kur'an Allah u Boru. Šta je? Mi, ti ljudi, nažalost, nisu usamljeni. Ti ljudi je puno. Međutim, ako ispitamo i mi nas ovi, možda ćemo, nećemo ima, možda kulati u ovim osnovnim stvarima, ali možda ćemo kulati u nekim drugim. Sa vraćim ubjeđenjem, braću. Da smo ubjeđeni u ono što smo malo prije Da Allah subhanahu wa ta'ala stvara. Da Allah subhanahu wa ta'ala uvrstuje. Da Allah subhanahu wa ta'ala obskrbuje. Često puta pokojimo se. Nismo sigurni. Ako bismo napustili ove mjesta i gradove, da bismo ostali gladni. Sumnjamo, to je sumnja vlada. Onaj koji te ovdje oskrbuje, koji ti ovdje dao da ima platu 1000, 2000 ili 3000 eura, on je kada da te oskrbi tamo negdje drugo. Često puta ljudi strahi je da odu džihad, zbog čega mogu poginuti tamo. Mogu poginuti. Ili šta će biti sa mojom porodicom, ko će se o njima gledati? Ko će se o njima starati? Pa onaj ko se dosta starom, danas će se i poslije toga Zuhanova. Prvo, ti ne znaš ko će se poginuti ili neće. Drugo, ako misliš ti da si ti onaj koji obskrcije porodicu, onda si mušik. Onaj koji obskrcije, nije tebe obskrcije i poslije. Kreneš na put, je vode, poginješ. Ko će obskrbiti tvoju familiju? koja će se brinuti o svojoj familiji. Često puta neći smo braći tako razmišljamo. Za to nije sumnje. Vrla jeste braći. Jeste sumnje. Da ne idemo mi daleko onima koje sam malo prije spomenuo prvi. Dovoljno ovdje nas već prečitamo. Pa da smo uvjetljeni dovoljni. Sljedeći šart jeste šta? Jel' ihlas? Iskreno. Da budemo iskreni prije svega prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda da budemo iskreni međusobno vraćati. Da ne lažemo jedni drugi. Suprotno iskrenosti je vraćao širk. To jeste da kad obavljaš jedan ibadet, obaviš ga iskreno samo rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ne obaviš da bi te neko vidio da se ne drži bez da kažu kako je vaša ova kuca šej, kako je ovo dobar domoj, kako je ovo dobar dalja, nego da nije ti samo Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Jer ako bude nijetio to ono što sam spomenuo, može biti mali šir, evo ja, pred paranje, to je mali šir, a može biti i veliki šir. Imamo, kad govorimo o vrste širka, jedna od vrsta širka je širku i nije. Širku nije. Primjer za da, da čovjek klanja, samo kad ima neke koristi od toga. Klanja samo kad ima koli. Ako su htjeli momentarna pomoć, ete ga u džamiju klanjamo. Ako nema momentarne pomoć, nema namazu. Ako ima vladu, klanje Ako nema vladu, neće nikad baš Allah subhanahu wa ta'ala na tijelu. Zbog čega vam klanja da? Klanja zbog toga. Znači, uopće vedujete Allah subhanahu wa ta'ala na tijelu. Da nije oni razloga nikad mu ne pao na tijelu. To je pravi čisti šir. To je čisti širk, da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Međutim, ako čovjek nije ti Allah u zadovoljstvu, samo se nije malo bolje da sa nekim drugim, dođe neko upadne u džaviju, pa njemu bilo što ga je našao, da je dugo na srci, to kažemo da je Elija pretvaranje i mali širk. I zbog toga biti samo njegovo tijelo ponišljeno, a neće biti mušljeno. Međutim, i ova vrsta šeća je opasna. Zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe la jabširu en jušrke vidi wa jabširu ma dune žalike ni me ješa. Allah neće oprostiti da mu se šir čini, a to oprostit će pored toga sve ostalo. Pa nije napravo razliku između velikom i malom šeća. Nego neće ni veliki ni mali oprostiti. A to je Allah zna najispravnije mišljenje. Da Allah neće oprostiti šir bez neuzme vraćati pričamo o tebi, jer onaj ko se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, on će mu oprostiti sve grijehe, pa makar bili u muslimanske grijehe. Teuba je, teuba je još jedan od ibadeta koji briše sve grije i od koje svi imamo, bajde i svi imamo korijenu. A i od svakog drugog ibadeta samo čovjek miskin ima korijenu. Allah subhanahu wa ta'ala neće povećati njegovu moću nikakav naš ibadet, koliko god on bio iskren na Allahu subhanahu da ta'ala, niće njegove, od njegove moći ista oduzeti najveći sir na zemlji ako mu se bude radio. To on Allah subhanahu wa ta'ala ne treba, nego treba nama. Da proispitamo sebe, da smo iskreni. Da smo iskreni. Sljedeći od šartova, sljedeći od šartova, braće, jeste šehadeta, esinku, istinitost. Sidk je suprotan laži, suprotan je nifaku, pretvaranju. Munafik je u vrijeme Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, izgovarali su la ilah ila. Wa minan nasi men je kuru amena billahi, wa bil jevmi la. Ima među oni, ima oni ljudi koji govore mi vjerujemo u Allah i vjerujemo u sudi da. Ali šta? Nisu. Nisu nisu isk, ni, ne, nemaju, ne govore to istinski, nego lažu, pretvaraju se. Često puta vraću i nama toga fali. I nama toga fali. Kad kaže Allah, poznanik sallallahu alaihi wa sallam, a i tu munafi se selati. Tri je svojstva munafika. Iza hadde se kerdebe, wa iza wa'ada akvata, wa iza su'mina fana. Kada govori laže, kad nešto obreća i ne vjeruje i kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Ima li među nama koji tako radi u Ima li među nama? Hajde, recite. Ima. Nažalost ima. Ima oni koji lažu. Ima oni koji se ne drže ugovora. Ima oni koji ovako obećavaju svega i svačega, a malo toga ispunjavaju. Zapitajmo se da među tima nema slučajno nas, da se nismo negdje samo naši. Naši hvali nam. Imamo, imamo osobine munafika. Nismo, nismo istinski, istinski vjernici. Nego među nama hvali neštima nešto. Među nama ima nešto neštima. I onda zašto putevi ide van? Pa moraju kući šupanovo. Moraju kući. A još kad možemo sad govoriti o sljedećem šastu, a to je al-mehafe, ljubav. Ljubav prema la ilah ilallah. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ljubav prema vjernicima, prema Allahu i subhanahu wa ta'ala robovima. Onda ćemo vidjeti koliko smo šumi. Onda ćemo vidjeti kako nam svašta nešto nedostaje brat s bratom ne može da se vidi. Malo se nešto naljubi, kaže ja neću vidjeti u džami. Dok je taj, taj tu. Ja neću u džamiju, dok se to i to ne ispravi. Hvala vas vi, pa to je brat u svima. Zbog njega neće vidjeti u džamiju. Ako njega kaže ne istira, se vala ih sam slušao. Ako njega ne istira, ti zemate, ja neću da dolazim. Hoćeš da ga istiramo, da ga otjeramo u džahene? Hoćeš to već da stražiš? Da bi ti došao u džahani? Ima ti slučajeva, brać. Ja sam to slušao svojim ušima. Ako njega ne istira, ti kaže ja neću da dođem. Subhanallah, ilavim. Pa gdje ćemo ga istirati? Gdje? Hajde. Gdje je ljubav? Gdje je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Gdje je ljubav prema njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Voliš nešto, to stano spominješ. Voliš, voliš automobile, pa znaš njihove vatke, pa znaš njihove karakteristike, pa ova ima toliko kubika, ova ima toliko konja. Ova je, ima te sisteme urađene, ova ima te sisteme oko telefona, oko kompjutera. Pa da vidite ti informacija, to su sve nauke ljudi. A kažemo, volimo Allaha i njegovog poslanika, ne poznajemo. Ne poznajemo porodicu Allaha od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ko će mi nabrajati njegovu djecu, Allaha od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ajde. Dobro. Dobro. Dobro zajedno sa svima, da li ono? Imamo je kasu, djete, koja je imala i stavljeno. I? I brat. I brat. I brat. I brat. I još jedno je bilo. Abdullah. Abdullah. Jesmo znali svi ovo? A šta mislite kad bi vas pitao za žene Allahovog poslanika? Njih je malo više bilo. Bili, ima neko da ih zna na to je. Eto koliko braće poznajemo našeg vjerovjesnika, sallallahu alaihi. Ko su ga poznaje? Ko su poznajemo Ashaabe radi Allahu Teala? Priče i života Ashaaba. To su stvari, braćo, koje povećavaju iman, pa čovjeku postanu prsa tijesta za taj iman koji tad osjeća. Kad čuješ njihove priče i njihove događaje, kad čuješ o hrabnosti Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kad čuješ o njegovoj dobrosti, o njegovoj blagosti, o njegovoj milosti, to uvećava iman čovjeku. Kad čuješ o ashabima, kad počneš čitati priču Omara radi Allah van, kakav je on bio insan, bilo kojeg drugog ashaba, ja često puta pominjem braćom, ikrimo im je bih džepa, ikrime sin od džepu džepa, To je čovjek koji je među zadnjima prihvatio islam. I mogli bismo ga negdje srstati, negdje na, na, na, na, na, na samom dnu tih ashaba. A samo da poslušamo njegovu priču, vidi se mu velike ibrete. Ikrima ali sela, ikrime nije bi ženu. Radjala manju. Nažalost, dok nije prihvatio islam, slijedio je svoga baba Ebu Džema u stopu i pravo je njegov babo bio na njega ponosa. Nije bilo i svijeta muslimana i zlostavljane, a da ikrine i ne bi džehu ne bi učestvovao. Kad je bila bitka na uhudu, ikrine i ne bi džehu, bio je na lijevom krilu konjice, a Halid im je veli na desno. Pa su zadali muslimanima tjedan u njerac. Ikrine i ne bi džehu, Bojno se protiv islama i muslimana, sve dok nisu ušli u Meku. Pa kad su ušli u Meku, kad su ušli u Meku muslimani, kada su se skoro svi predali, oni organizovali jednu malu grupu da se suprostane muslimanima, pa im je Hadi ibn Zanid izbrisao. Pa mu je postala neka tjesna, pa je podigo, pa se posle na uđiranje njegove žene kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će mu garantovati život vratio i prihvatio islam. I od tog trenutka ikrime nije bi džehl. Ovaj zali muži kako bi ga postaje dobar. Kaže o Allahom poslaniče, udjelimo sam i mjetak da se borim protiv sebe, sad ću duplo više da udjelim za tvoju vjeru. Borio sam se životom protiv tebe, sad ću se još više boriti protiv Allahom i neprijatelja. I ikrime ibn Ibn Džehl, braćo, preselio je u bici na Jermuku protiv Bizantijaca. Dok je bitka trajala, uzeo je Mitrivinije bitren i polomio je korice od svoje sapne. A to je znak vraća, nema više vraćanja. Nema više okretanja lijeđa nikome. Samo idemo naprijed. Pa kada je Hal posavjeto, o, Mitrive, nemoj ti nama trebaš. Znao je Hal da to znači vraćo sigurno smrt. Kaže, ti nama trebaš i tvoj, tvoja pogibija, teško će pasti muslimanima. Kaže, o, malde, ostavi me. Ti si učestvovao sa Allahom i poslanikom, sa Allahom, ali i veselim u bitkama, a ja sam se borio protiv njega. Hoću sad da se iskupi za sva svoja nedjela. Pa je pozvao sve one koji su bili poput njega. Pozvao je ikrime i svi su polovili svoje sablje, njih 400. I krenuli su krenujući, poginući kroz sapove džabira, dok nije svih sredstvo poginulo. I svih sredstvo vratilo, kaže, ni jednu ranu nisu imali na leđima. Sve su bile srednje strane. Nisu sjedno krenuti leđa džabirima. Ikrime im nije bi zemlje. A šta je bilo sa onima koji su prve generacije? Kakav je bio Omer, kakav je bio Ebu Bekr, kakav je bio Alija, kakav je bio Osman radi Allah, Allah, Adnila Ismail. Kakvi su ti ljudi bili? I mi o njima ne znamo malo, nažalost. O ovim herojima ne znamo malo. A da nas pita ko je bio Slavko i Mirko, ko je bio Bosko Boga, ko je bio ovi stari, nema da ne znaju. Nema da ne znaju. A ne znamo ove koji su daleko bili bolji. Ovi mlađi oni ne znaju možda Slavka i Mirka, ali znaju Silvestera, Salonea, znaju ovoga kafira, znaju onoga kafira. Poznavanje i ljubav prema nečemu znači poznavanje nečega braća. Znači žudnja za tim nečim. Nešto što voliš za tim žudiš. Voliš svoju ženu, ne možda je ostaviš Ne može ostaviš ni mjesec dana. Ne može zbog je u džihad da odeš. Voliš auto, stvarno si pored toga auta. Malo se popalja nakon majstora žena. Telefon. Sve ostalo. Čovjek ne može sebe da zamisli da živi bez mobilnog telefona. Voli, zaljubio se u to. U plastiku se zaljubio da znači. će. Zaljubio se to. Sio nekio, pa sada koji mu je bolji, pa bira da to bude telefon koji ima neki funkcija, pa gleda koliko će kamera biti jaka, pa gleda koliko ima memorije, pa gleda koliko ima... A dovoljno mu je da ima samo da se javi. Dovoljno mu je da ima samo da se javi. Zato što to voli, braće. Nije problem to voljeti. Ali ne pretjerivati sa tim. Problem je kad ne voliš ono što bi trebao najviše da voliš. Allaha i njegovog poslanika neće osjetiti slav imana onaj koji je Allah i njegovog poslanika ne budu najdraži. Najdraži od svega. Šta znači to najdraži? Kad ti oni nešto kažu, kad ti oni nešto naredu, da ih se odmah odnoveš, da ih odmah poslušaš. E onda kaže, e meni je Allah i njegovog poslanika najdraži. Kaže Allah, Bogu Sadi, sallallahu alaihi wa sallam, džuješ da je kure tlajni bi salat. Moja najveća radost u namazu. Da li je naša najveća radost u namazu, braći? Da li, naj... da smo najsrećniji kad sledamo? Ili ima sretni smo kad vidimo? Na kraju treba vrata muslimana, kad odbijemo slavaku, kad svašta nešto drugo. Kad kupiš da uko, sreća ti. Kad je dunjavo u pitanju sretniji, Nisi najprisniji u namazu. Ne slijedimo dovoljno našeg vjerom jesni. Samo Allah ali. Zar nisu to očigledni dokazi da slabo poznajemo la ilaha illama. Da nam pali pomalo od tih šartova. Ne pale i kompletno šartovi, ali pali dijelovi koji se moraju u sto plinu potpuniti. Sljedeći šart jel inqiyad pokoravanje pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to je stvar o kojoj neću mnogo dužiti o kojoj neću mnogo govoriti svi znamo koliko se pokoravamo koliko se ne pokoravamo da li smo spremni kad čujemo naredbu od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika da kažemo lebejk Allahumma lebejk odazivam ti se gospodar odazivam nažalost svi pričaju džihad svi pričaju da je to fardu ajn neki se razdraju je li fardu ajn ili je fardu kifaj je li stroga dužnost za svakog pojedinca ili za jednu grupu svakog toga vidimo da odjeca šta je to obrat nema pokodavanja Nema pokoravanja. Nema pokornosti. To je problem. Znači. Sljedeći sad, da ne bismo ušli jasni su vrijeme, jeste kabul, prihvatanje. Prihvatanje Allaho je subhanahu wa ta'ala vjere u potpunosti. Da ne odbacimo nijedan dio od Allahove vjere. prenosi se od Bera ibn Adima radijallahu ta'ala anhu da je vidio svoga Abidu da je vidio, vidio svoga Abidu kako ide sa ispukanom sabdom noseći zastavu koju mu je dao Allahom poslanicom Allahom pa je napitan gdje si pošao kaže poslao, poslao sam da udarim sabdom znači po vraten Adribe onuke da udari čovjeka po vratu koji je oženio ženu svoga oca, svoju mađe. Znao je Allah u propis, odbio ga, nije ga prihvatio. I Allah u poslanik naredio da ga strati za vlast. Zato što je ali mu šat jedan u balu. Možda imao sve ove druge šate i volio poslanika i volio sve, ali mimo i taj jedan šat. Falio mu je jedan šat. I Allah ovo poslanik naredio da gubi. Sve što je došlo vraće od vjere, moramo to prihvatiti. Moramo to prihvatiti sa ljubavom od Allah prema Allah usmano od i prema tome. Koliko je danas oni koji odbijaju vrade, koji odbijaju pokrivanje žena, koliko je oni koji odbijaju mnogo drugih stvari, koji odbijaju džiha, koji odbijaju atidu, koji odbijaju silu propisa, koliko je takvih ljudi? Neće, neće to da pripadne. Mogli smo, mogli ste i vi, a najvratnije jeste slušali, čovjek objašnjava propisi se žene. Pa kaže, to bi vam isto bilo, kaže, ko kad bi čovjek imao tri, četiri žene, ova žena imala tri, četiri čovjeka, pa onda on čekao da mu ona dođe na red. Subhana, vala, vi. Pa da li može taj čovjek biti? Da li taj čovjek može biti musliman, ako tako govori gluposti? Kako on može biti musliman? Ne prihvata Allahom jasni propis. Zato, zato 21. vijeku. Zato se on evropski muslima. Može to nekome da pade i možda teško, posebno ženama. A to je Allahov propis koji se mora isposlovati. I taj i svaki drugi brat. Mora to isposlovati. Mora se prihvatiti Allahova vjera u potpunosti. Kao se Ibrahim Aleyhisselam prihvatio وإذ قال لهم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين kada mu je njegov gospodar rekao, predajte, kaže, predajem se gospodaru svih svjetova. Ja i to ledina amen od huru biće mi kafe. Oni koji vjerujete, uđite u vjeru potpuno. Uđite u islam potpuno. Predajte se Allahu subhanahu wa ta'ala. El islam moj islam. Islam je predano. Kaže šeho islam ibn Taymiye rahmetullahi alaih. Men ih tesleme lillahi, voli zajrini, kjare mušike. Onaj ko se preda Allahu, i nekome mimo njega, taj je mušlik. ومن لم يستسلم لله فهو كافر فهو كافر متكبر on je onaj ko se ne preda Allah subhanahu wa ta'ala on je kafir ohromi bel istislamu lillahi wahdahu predanost samo Allahu subhanahu wa ta'ala jedino. Predano samo Allahu subhanahu wa ta'ala jedino. I riječ musliman označava onoga ko se preko Allahu i Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. A ne označava onoga ko se zove Muhammed ili koji se zove Alija i koji se zove ovako ili onako. Označava čovjeka koji se preko Allahu subhanahu wa ta'ala i neka svi vide jesu li muslimani ili nisu. Jer se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne predaju. Neka svi sebe od, odvagaju koliko su dobri muslimani, koliko su veliki muslimani. Predanost, braće, je jača, jača od pokornosti. Pokornost je ta, i to je ovaj prvi čas, a predanost je istislav, Znači, potpuno više se ne pita sam sa sobom. Kad, kad čovjeka zarobi neprijatelj, digne ruke više se ne pita sam sa sobom. Ona ga vodi lijevo i desno. Ako hoće, ubit ga, ako hoće, pustit će ga. Ako hoće, nahranit će ga, ako neće, ne može mu ništa. Pritom se s ovom Tako čovjek mora biti predan na vahu, subhanahu wa ta'ala. Allah ti naredi ovo, ideš, radiš ovo. Allah mi naredio, ostavi ovo, ti to ostavi. Allah mi na, šta ti god Allah mi njegov poslanik naredi, ti to pokoriš se tome. Zato što se moraš pokoriti. Nije što ti to hoćeš, što ti dobar, nego što moraš. A u svakoj toj pokornosti je kraj sa samoga tebi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nijedan propis nije propisao, a da to nije hajr za čovjeka. Bilo da se to čovjeku činilo teškim ili lahkim. Džihad, iako je poteškoća, treba žrtvovati metak, treba žrtvovati život, treba... Su me hraje za muslimani. Obdužuju nas za pisa, odmazu. U tome je hraje za muslimane. Vele su mu bilke, sad će hajatu ja u jedan vam. Vi u odmazi imate život, u ovi koji imate razuma. Jer ako nema pisača, mnogi životi će biti uništeni. Pa bolje ubiti jednog ubicu nego žrtvovati stotine drugih njegovih života. Za nije to Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat? To su možda najokosudnije neke stvari. Sjeće je ruke. Ovo kažu da je to vahšijet, da je to divdaško i tako dalje. Vrba i u tome hajir za muslimane i za čitave zajednice. U tome je veliki hajir. Biće sačuvan put i metak. Nema, nema dana ako nećete, ako čitate one kjartiske novine tamo, crna hronika, upu kuću pokro, pa još uzred i ubio vlasnik. Ili samo ovdje odnerstvo. Pa kad je se, kad je se vraćao, uhvatio na vlasnik, pa ga ubio i tako dalje. Koliko ima tih primjera? Sve zato što se neće jedan dopis Allahovi ispustiti. Sve zbog toga što se ni jedan Allahov propis nije iskušao. I kjati li misli i tako prikazuje Islam, da Islam samo sjeće ruke. Nije vallahi. Sjeća ruke su jedno islamskoj državi može desiti možda dva put godišnje. Pa bolje dvije ruke osjeći nego tamo izgubiti i neke i živote ljudi žrtvovati. Bolje je to. I u svakome propisu je hajr. U namazima, ako se ispravno obavi, veliki je hajr za čovjeka. Čovjek postigne smirenost, braća. Čovjek postigne smirenost koju ne mogu još imati kafir. I govorio nam je jedan šejh, kaže, sihe vada, možete poznati među ostalom što je napis uvijek. Što uvijek se trese, što uvijek ne može da se smiri. Da jedan vijenik nije, stalo se fino odmorio se. Odmorio se lijepo. I na kraju vraćao. Poručit vam da morate iskoristiti ovaj život, ovo što vam je preostalo život. Da morate iskoristiti, jer ne znate još koliko ćete. I, i, i to savjetujem sebe i vas. Ne znamo još koliko nam je ostalo. Koliko nam je Allah Subhana Mortala potišao. Iako je ovdje Dunjalu se ganja, Iako je ovdje to najveća briga, može se veliki hajr učiniti i sa tim dunjalukom. Prvo da radimo rad Allaha subhanahu wa ta'ala i da pomognemo Allaha i njegovu vjeru. Drugo, subhanala, jutro mi je brat govorio, kaže, nema svakta dok ode sahat vremena, dok se vrati sahat vremena, izgubi dva sahat. Pa subhanala, koliko puta može sa dva sahata pomenuti Allah subhanahu wa ta'ala koliko možeš hajra tu, koliko možeš predavanja za dva sata odslušati u autu dok ideš tamo ili vano. Ako ne u autu, sami slušali, da Allah nam dao, gledajte, blagorati, što kaže šeji, da spade malo prije da su živi, šta bi pomisili za ovo. Sve su ovo da samo i treba iskoristiti. Pa sjedni kući, pola sata, nauči, nauči jedan hadis, samo jedan hadis nauči jedan hadis braćo, nauči se jedan hadis nepisno, kad je, kad se ne radi, nedelja, ne radi, nauči jedan hadis za koliko ima 52 sedmice u godini, 52 hadis, pa vi ćete učeniti od bilo koji prođe, sa 52 hadis. Nauči svaki dan po prva ajeta, ako nemo sitala ajeta. Za 50 godina ćeš na odavno biti halasni. Samo to mora ajet, ako ne može čitati. A može se, to može svaki dan pomalo se odvojiti za Allahu vjeru. I ostavite se braćom praznih i beskorisnih nastrava. Ostavite se ogovaranja, spominjanja drugih ljudi, pobjede vam je Allah subhanahu wa ta'ala da spominjete. Da ostavite se proučavanja drugih ljudi, političara, futbalera, pjevača i ostali. Proučavajte Allahovog poslanika i njegove drugove njegovu porodicu, njegove žene. Pogledajte, eto žene u njena vlada od poslanika kakve su bile. Bile su bolje od bilo kojih današnjih muškarca. Svaka od njih je bila bolja od bilo pre muškarca. Pročitajte si, siru Sabije, Viktor Abdelmutali, poslanikove tetke. Jeste, ona je priklala tamo nekoga jednu dinu. Zikvara me ispakila, da je ono žena. Mi se time nećemo ispakiti. Allah u sve. Zatim, proučavajte Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Proučavajte osnove vjeri. Nemojte sad se bacati, jer se hakom odatko ime i nije. Nego govori, proučavajte ove stvari koje sam vam govorio. Rupnove imana. Proučavajte melete, subhanallah. Znate koji je u tome i bereket u imanje, u iman u, u meleke. Subhanallah, kad ti znaš, iako ti možda si sam osob, svi su te napustili, otišli su svi. Kad ti znaš da imaju tamo, Allah zna koliko, Allah je bića koja zajedno sa tobom obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala. Da su, kad stane za kranjaju, da su oni svuda oko tebe slušati, da zajedno sa tobom kranjaju kad odiš da se boriš na Allahovom putu, da se oni zajedno sa sobom bore. Znate koji je to spas i koja je to korist od toga znanja.